Eta hasten gira, errukbiarekin, Kristof. Euskal Kosta Landesetako sapelketen karietarat horrezko mailan kirabazi irabazi zenzeberen kontra ogoita iru amazazpi eta multsuntan urruinak ere garaipen ardietsi du Leonen parian amairu sei, kanbo bigarren da eta urruña irugarren promozion honor delakoan bidartek galdu du bere zelaian Puyo Saliz Salbateraren kontra sei eta ama amabi bidarte azken aintzin lekuan dugu lehen mailan Arangoitze basusarrik irabazi ogoi amairu land ozeani eta eta ustaritze jatsuk ere irabazi ogoita amak sortzi ondren kontra, arrangoitze basusari lehen, ustaritze jatsu laugarren eta bigarren mailan ziburuk irabazi kastetz lengzen, ogoita amabi eh, bederatzi eta uh, lehen da sailkapenean ziburu bigarren maila untan. Gorago federal bat mailan ama bi galtzeren ondotik etorri zako garaipena endaiari etorri. Berak eh, ardietxi du, eh, lehen garaipen hori urrezkoa plaza egiten du, endaiak emeretzi, holo honek ama sei eh, multso irabazi batez irabazidu, angeluk emezortzi amazazpi ni niorten kontra, eta jakin behar da, arkaso, eta Donibane Luitzuneren arteko partida ez estatua edo gibelatua izan dela. Donibane bigarren ala ere, angelu laugarren eta endaia azken lekuan. Federal bian, uh, eh, bokaletar galdua jetmon amazazpi amairu, eta Nafarroak multsontan irabazi sortzi ortezi, maulek ere ogoita amasei zazpi lurderen kontra beraz nagusitu, eta azparnek ere irabazi ogoita ebi iru erzuradoren kontra, garaipen edera, azpanaren zat xapitalian, eta bonus ofentsibo ere hartu dute, Jean-Noel taldearen presidenta. Anitz eta Iukatzen ginen atzalduntako partida hau, zenta guagai uh, eh, sasoi hantxia joan maita, eta behagin dintien ponduak hartu eta erri kontra zenta gure, gure zena behatzia erren eta hamarra behatzien e, erra, eta hiruen txegu eta batez ekilan uh, eh, irazitugu, oita biga eta hiru. Erten aldut, uh, eh, behaz, uh, eh, unaguntako un, un, uh, untsa joan diela gauzak guretzat, egun eh, biziki importanta behitzen irahaztea. Bonitze, Juan eh, Zifa ez ginean beharba zorek banan guk uste banan honki pastu da. Egan ezeke partida guzian uh, aitzinean ginelea, eta ez dula, ez dula beldu gandirik izan, janik uh, demora erditan, amazazkita hiru idatzen ginean, Eta egan atzake, behar bon, maritxe soin hori idazten niela, eta ez dutela okasune bihik izain uh, eh, erreko ekipa horrek uh, egun azpandarrak hamaste eta diotzen langileak, eta difentzia handiena uste dut praekin niela emeinak. Eta multxuntan, azparne bederatzi garen da, beste naz Nafarroalean, maule irugarren eta bokale sei garen. Federal iruan, emaitzak Donapaleuk galdua ramitzen ogoita amasei 0, Bardozek irabazi ogoita bat bederatzi mugroni, ez baionak galdu sustonen, ogoita amabi ogoita iru, lagisoro, ira, lagisoro nagusitu da barkosen amak iru, eta senperek amabost mugerrek sei, bainat bone belts mugertar arduraduna. Lehenik eta demoratxara ginoen, eta ba, etzen eta jokoa initeko gauza hondik eta demora horrekin, Beraz, lehenbiziko mitan orta mitan on bat indu, sei hiru idazten ginen, eta gero bigarren mitan orta agunt uh, geizkia izan gira, eta zenpereko, zenpereko jokolare horiek untsa izan dira, eta guk anitz falta egin du, eta gero hek e, pasatu dute hamost, uh, pundu horiek. Hala, dena kostikoan, eh? lehenbiziko ekipadea izan zen eh, pentsio gainean, eh, egin zuten eh, saltsa puskat eta ginen gauza handik, eskua gauza handik egiten al, ostikoak bizik, hala. Hemen dinan ginen zerbaiten egiteko, beden pundu baten edo horreiko lau punten egiteko, bon, Uh, izan magine hori bano hobiago ho, iraziko ginen, hemen bigarren mitan hortan, untsa sartu dira senpereko uh, eh, jokolade horiek eta arras untsa izan dira, behaz guk uh, galdo dugu. Eta salkapena multsu untan, Larri Soro laugarren, Mugere seigarren, bardo ezazpigarren, Xempere sortzigarren, Aez Baiona amargarren, Donapaliu garen eta Barkuse amabi garen eta azken. Prodebian salkapenean miarritze laugarren hirurogoita laupundu, Baiona sortzigarren berrogoita amalaupundu, Hortzegunean Mondemarzan beho eta Austiralian zuzenean Euskal Iratietan, Aviron, Karkason. Nesketan top sortzian, aez galdudu, eh, galdu du, eh, blainaken ogoita bat ama bost, bainan eh, bonus defensiboak ditsi dute neskek, eta maika brust diokulariak aipatzen dauku partida. Partidu zaila, pentsatzen ginoen bezala, demora zari dugu be, partidan sartzeko, lehen demora aldi egiten dugu, aniz demora pasatzen dugu defentsan, eta plakaze batzu utz egiten, eta eh, horren uh, gatik uh, eh, demora erdian galtzen dugu ama sei uh, eh, iru. Eta gero bigarren demoraldean uh, berriz hasten gira pixka bat gure jokoa plantantzartzen, uh, meleak irabazten, tusak irabazten, Eta hori esker, eh, pixkat eh, berriz heldu gira mm, emaitzana eh, eta azkenean galtzen dugu uh, ogoita bat ama bost. Ez dugu, ez irabazi, baina bon bederen bonusak hartzen dugu etxera eta horrek uh, egiten duz. Eta guai arte, kanpoa izan gien aldi guziz, kristantza franekun ditugu, beraz horrek uh, egiten duz. Eta horrek plazar egiten duz, eta Eta esku pilotan gira orain, talenik eh, esku uskan, ospital Lajalde eta Iturbe Laurent Lambert eh, finalen afitsak. Berezkoetan trinketian, buruzburukako saperketan eh, finalek ditako ligazka Eh, zen eta azken eguna, amultxuan lagaldek aizem enperatu du Bilbao, behogoi ogoi, azpandarrak finalerako txartelar du emaitzak erakusterat emaiten duen bezala aire zaire irabazidio, uh, eh, zibrutagari, baina generat aspaldiko partez, maila oberenetik urbildu zako, una zertzion partidatik landa lagaldek. Uste dut, eh, behar nuela plazera hartu, uste dut partida horietan ez ala sobera plazerik hartu, lotuta biskadiokatu dut, eta gaur eh, denak elgarrekin behar nuela nire kolpeak eh, bota eta eta pasera hartu kantsabarnean. Ez dut eh, eh, ona egin, baina naiz partidatik jali eta eta gibeleko konfiantzarekin pixka-paska haintzina hartu eta bukaraino atxiki. Horren txekan nintzen, Zainiken, uh, eh, behar nuela nire joko egin, nahi behar irabazi eta behiz plazera hartu trinket barnean. Eta gauko uh, kompentsan ahitzekin jokatu dut, nire kolpeak uh, jali ditut eta eta hori jokatzen delarik beti uh, eh, plazera gehiago hartzen da kantsa barnean. Peio, lagaldek finala jokatuko du eluden igande goizian modernuan, zuzenean euskal jatietan, Matio Hospitalen kontra bemultsuan, iturbek irabazidu ligaskako azken partida lohan lanberen kontra berrogoi ogoita amalau, eta bi pilotari hauek berri zere indahak neurtuko dituzte finalaren karietara taldiuntan, otxailaren ogoita seian, egan eluden asteleenian garatenian, Ala ere, Ion Iturbe, miagiztara etzen bizik kontent bere partidaz, eta uste du, hobetu beharko duela, xapelun izaiteko, Ion Iturbe gero partida nahiko txarra indutala, sakeak ongi asmatu. Loga ongi, bazekien ongi ere maiten, eta ni bo, gero buruan gaizki, eta bo, azken amak tantoetan, eh, ia da, ba, obetu haritu nahizela, eta eta hitzin nahi, ba, tantoa bukatzen, eta hor gertatu da diferentzia lojantan irartan. Igarantzitsua zen, retzat partida iraztea, Oin, ongi entrenatuko nahi zaztunetan, eta ez da partia egisa izanen, eta irabazi ba, nahi behut txapelketa, ba garoaino eh, feioko betu berkut. Ia da trinkete diferentia izango dela. Abiadura gutxi abiadura gutxiago izango da trinkete horretan, beraz, eh, agian be... Nire joko asmatzen dudan eta agian be partia irabaztea. Ion Iturbek eh, finala B mailakoa jokatuko du ejan bezala eluden astelenean garatenean, behiz ere, Lora behen kontra jokatuko du partida. Amaturretan, buruz buruka ere, ipagaldeko batzordeko sapelketaren karietarat, kanporaketen uh, asteburua zen, bigarren eh, maila eta lehen mailako pilotarien artian, irabazlea edo egoiten da edo upatuko da lehen mailarat eta asteburuntako galtzaileak jausten dira. Beraz, zer egan, eskularikula murek berrogoi oita bost irabazi duela baigoriko etxe garaien kontra, itxasuko piarres dukazuk eh, berrogoi uruñako suerte garaieko goita amairu, amikuzeko mendiburuk berrogoi baigurriko berterretxeko goita amabi, Baigurriko alkazenak jukatu gabe eh, txartela atxikitzen du, lehen mailana ari baitzen. Zaharrer sigiko goiko kontra jukatu behar zuen eta azken unek upor gindu, beraz alkazena lehen mailan. Senpereko Balentziak berrogoi denek bateko urrutik oita sortzi, Zuraideko Jean Amestoiek berrogoi azkaineko marko berasategiko goita bat. Airetikeko Xarango upatzen da zuzenki lehen mailarat eh, eskulariko Silven Dufour erizelako unek estudio katua alizan. Eta baigoriko beinat hiri berrogoi airetikeko jon karrikarek ama alau. Beste emaitza bat zuzen eta ere ere baziren bigarren eta irugarren mailen arteko eh, pilotarien artian. Eta emaitzak baigorriko barrenetxek berrogoi amikuseko tikoipek ogoita ama bi. Eta behar zana hori da egoaldeko taldea, gurutzaldek eh, beraz irabazi du, behar elkarteko mendiren kontra, ostibarreko laskorek berrogoi goizeko izarako niang, niangek oitamabi, baigoriko antion aristoiek berrogoi noizbeiteko laizolak ogoita lau, gero xarako agotzarenek berrogoi zarrersigiko gorostiagek ogoita zazpi, Urruñako agamendik behogoi bakeko egiaberek joanek emeretzi, lau egiko dizabok behogoi baiguriko tamburreneko goita amabost, Eh, baigoriko kaminok berrogoi, baigoriko goiko etxeak emezortzi, gero atzariko garratek eh, berrogoi, eh, noiz baiteko amestoiek ogoita sortzi, lau espesok berrogoi, baigoriko elgarrek lau, Itxasuko Elizaldek berrogoi noizbeiteko lagondok ogoita bost, lauerriko Dufok berrogoi kapituariko etxiko parek ogoita bi, eta sarako endarrak berrogoi, Amikuzeko jauregik emez sortzi, beraz, eh, irabazi e, dutenak egoiten dira biaren mailean edo iruaren mailean ari marimaziren upatzen dira, eta galdu dutenak be, jausten dira, edo egoiten dira, iruaren mailan pilotarekin bukatzeko eskerparetan, Uh, eh, aste buruntako emaitzek ez duten importantziarik, beraz eganen dut, elezkano jesusta, eskurdia zabaleta, olaizola imaz altuna martira uh, direla, seilkatuak finalerdietako ligaskarako. Eta futbolarekin uh, segitzen dugu, lehenik uh, Bayonak gehiago egin zezakeela. Bai, eta nazional iruan, uh, berdinketa baizik ez du egina alizan, ni orten, ala ere irabazten altzuela, uh, utx eta utx, eta angeluko genetek iru bat irabazidu sogeren kontra, aviron lehen eta angelu seigeren, eta elduden larun bat aratsaldian, baiona angelu derbia futbolian emanen dugu Euskal Iratietan, zuzenean, gero futbolarekin segitzeko Ipar Euskal Herrian, regional bat mailean, baionak B taldeak bat ahkasonek utx. E, eh, Doni bane luitzunek galdu ortezen iru zero, atik miagitzek irabazi langoren hiru eta bat, regional bian, berantarik ilako partida irabazi dute hiri burutarek hiru zero ahkasoneko B Taldearen kontra, ligan, donostiako errealak irabazi hiru zero levanteri. Madrileko atletikonren zelaian galdu bilboko atletikek 2 eh, 0, Eibarrek galdu bere zelaian utxetabi Barcelonaren kontra, eta gazteizko alabesek bere ibilbide honar aintzina segitzen du, bat eta utxi dutez mendizorotzan, uh, eh, arabarek, a koruñaren kontra, Eibar zazpigarren, erre ala amabigarren, atletika malaugarren, eta alabes amabosgarren futbolarekin bukatzeko nesketan, Donostiako errealak irabazi Granadian bi eta 0 eta Bilboko Atletikek Barcelonan ere irabazi. Bat eta utxesku baloinean, Baionak galdu duen esketan nazional bat mailan, ogoita amazazpi, ogoita bost peidek zen, abihoneko neskak azken, nazional bian angilu miagitzeko neskek ere galdu, beren gelan, oita bi, oita bost, lagos zurionen kontra, lapurtarrak, bos garen mutikoetan, EHF Cup delakoan, multsoko partidak, eta iruineko anaitasunak galdu zen Rafaelen, oita amasei, ogoita zazpi, ligan, irungo bidasoak galdu, leonen ademaren kontra, ogoita amairu, ogoita bederatzi. Saski Balonian, nesketan nazional bian, angeluk galdu du bere publikoaren eintzinean eh, berrogoita ama jirurgoita egizibitzen zuenean, lehena da tuar selkapenean eta orain angeluak zazpi dira eta bururatzeko izotzokeian debat mailan, angeluk ormadik galdu solen bost eta iru, ala ere ormadi eh, lehen eh, postuan gelditzen da selkapenean.